الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Hrvatska internet stranica Minber. وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك قل هذه سبيلي أدعو Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. Neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. كلما فتح زهر أو سراب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odrećati. Oni će šta želi postići. أولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد islamska internet stranica Minber. Allahu Akbar, Allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الله سبحانه وتعالى كاجه القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جن i سمستوريو sam stvorio Allah subhanahu wa ta'ala nije ostavio čovjeka da luta i da sam traži put koji će ga dovesti do njegovog gospodara, nego je iz svoje milosti ljudima poslao svog posljednjeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa selleme koji je ljudima pojasnio šta njihov gospodar od njih želi. Poslanik sallallahu alaihi wa sellem je došao sa jednom vjerom. Vjerom u Allaha subhanahu wa ta'ala u kojoj se striktno zahtijeva osebenika da slijede poslanika kojim je poslan. To jest Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kažem, Allah subhanahu wa ta'ala je poslao poslanika sa jednom vjerom koja se može praktikovati i primijeniti u bilo kojem mjestu i u bilo kojem vremenu. Zato neosnovano je pozivati ljude i pogrešno na islam koji se praktikuje u određenim krajevima zemaljske kugle. Hoću da kažem da ne postoji nešto što se zove bosanski islam. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije došao sa više verzija islama koje se mogu praktikovati ovisno gdje ljudi žive. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je došao sa misijom u kojoj traži od ljudi da se izmijenu i prilagode vjeri. A ne da vjeru prilagođavaju svojim običajima i načinima života u krajima u kojima oni žive. Često čujemo od ljudi kako govore i pozivaju se na bošnjački islam, na naš, naše praktikovanje islama i tako dalje. I zanemaruju činjenicu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme poslan sa jednom vjerom za sve ljude u svim vremenima i svim e, mjestima. Da bi Allah subhanahu wa ta'ala primio čovjekovo djelo, potrebno je da čovjek ispuni dva uslova. Prvi uslov je naveden u hadisu koji smo malo prije naveli, hadis Omer radijallahu anhu, gdje poslanih sallallahu sallam kaže, innama l'a'malu bin nijat, djela se vrednju prema namjerama. Da bi Allah čovjeku primio djelo, čovjek mora biti iskren. Mora biti iskren, mora to djelo iskreno nanijetiti u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Svako djelo koje čovjek ne uradi iskreno u ime Allaha, Allah subhanahu wa ta'ala mu ga neće ukabuliti. Drugi uslov za primanje dijela jeste slijedjenje prakse poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Bez ta dva uslova Allah subhanahu wa ta'ala ne prima čovjekovo dijelo. Tema o kojoj ovdje govorimo jeste hijab, moda ili ibadet. Želim da svako se zapita da li su ova dva uslova prisutna kod osoba za koje on, on odgovoran da nose hijab. Da li, njegova, da li tvoja žena i tvoja čjerka nosi hijab u ime Allaha subhanahu wa ta'ala? I da li poslije iskrenog nijeta u oblačenju slijedi ono sa čime je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam? To je pitanje upućeno prvo muškarcima pa tek onda ženama jer pitanje hijjaba je više muška tema nego ženska tema zato što je Allah subhanahu wa ta'ala u Kurani Kerimu kada se obraćao ljudima rekao im ja ejuhel ladina amanu ku anfusekum wa ahlikum nara wa kuduhan nasu wal hijjara o vi koji vjerujete zaštitite sebe i svoje porodice od vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Znači u ajetu Allah subhanahu wa ta'ala se obraća ljudima, a ne ženama. I traži od ljudi da zaštite svoje žene. Ženske osobe za koje su oni odgovorni. Od vatre od džahnema. U hadisu poslanik sallallahu alaihi sallam kaže Kullukum ra'in wa kullukum mes'ulun an ra'ijetihi svako od vas je pastir i svako od vas će biti pitan za svoje stado. فَرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ I čovjek je pastir u svojoj kući i odgovoran je za stanovnike svoje kuće, za svoje ukućane. Znači iz ajeta, iz hadisa vidimo da je odgovornost praktikovanja vjere kada su žene u pitanju odgovornost ljudi prije žena samih. Islamska ulema kada je govorila o hijabu navela je određene šartove koji ako se ne ispune hijab nije ispravan i nije šarijetski. Izučavajući hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam učenjaci su došli do zaključka da hijab, islamski hijab ima osam šartova koje je osoba koja nosi hijab treba da ispuni da bi njen hijab bio šerijetski. Kod nas ne samo da ljudi ne poznaju tih osam šartova, da ih ima osam, ne znaju ni jedan od njih. Zato nisu u stanju da spriječe svoje čerke i svoje žene ako se obuku pogrešno. Nisu u stanju da ih upute, da im pojasne gdje griješe jer oni sami ne znaju gdje je greška. Prvi šart islamskog hijjaba jeste pokrivanje cijelog tijela. Pokrivanje cijelog tijela. U ovom šartu islamski učenjaci su se razlišili na dva mišljenja. Neki kažu da je žena dužna da pokrije i lice i ruke. Drugi dio učenjaka kaže da, je, da ne mora da pokrije ni lice ni ruke. To nije naša tema večeras. Nama je bitno da žena koja nosi hijab pokrije ostatak svog tijela. A ta mesela u kojoj, se, u kojoj su se učenjaci razišli nije nam trenutno toliko bitna. Zašto je ovaj šart bitan? možemo shvatiti kada čovjek prođe ulicom i pogleda naše sestre muslimanke kako su pokrivene. Može primijetiti da žena, da ima žena koje ne pokriju čitavo svoje tijelo. Danas neke žene modiraju hijab. Prave od hijaba modu. I u njega unose zadnje krike zapadnog stila i oblačenja što je vrlo opasno. Jer kada shvatimo da je hijab ibadet koji je Allah subhanahu wa ta'ala preko svog poslanika propisao ljudima, onda ćemo shvatiti da ne možemo raditi od ibadeta što mi želimo. Kao što ne može neko u namazu uvoditi što hoće, ne može se ni u hijabu uvoditi što čovjek poželi. Ako želi, vjernik da ispuni ono što njegov gospodar traži od njega, onda treba da slijedi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Thank you. يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق تسمعنا أحبة بالله والرفاق أتباع الدباب فدهبنا تذعر للهاتف إشفاء يعيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة يا هدية الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق أتبعنا أحبة بالأهل والرفاق منبع السفاح بدأ هنا تسعر للناس فيه الشفاء يا هدية لمضنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا عين يا هدية لمضنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق لا حقد لا بغنى ولا كبر وربما الزوجان قد عالي للعنا Ono što nema sumnje je da islamski učenjaci kada e, kažu da je nešto uslov za određen ibadet, onda na to navedu dokaz ili iz Kur'ana ili iz suneta poslanika sallallahu alaihi vseleme. To će biti i naša praksa večeras. Za svaki šart koji navedemo, mi ćemo inša Allah navesti i dokaz ili iz Kur'ana ili iz sunneta u kojem Allah subhanahu wa ta'ala ili poslanik sallallahu alaihi vseleme e, upućuju vjernike na ispunjavanje tog šarta. Kao što smo rekli, prvi šart hijaba jeste da čitavo tijelo žene e, bude pokriveno. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Nur وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا I neka one ne pokazuju ukrase svoje osim onog što se i samo vidi. Učenjaci kažu da se riječi Allaha subhanahu wa ta'ala o kojima kaže osim ono što se samo vidi e, odnosi na lice i ruke. Znači Allah subhanahu wa ta'ala od vjernica traži da ne pokazuju ukrase svoje ljudima. Danas možemo primijetiti da neki od naših sestara muslimanke, nažalost, kada obuče hijab, ne pokrije uši. Ne samo da ne pokrije uši, nego na uši stavi velike minđuše kojima privlači pažnju prolaznika. Hijab, kao i badet, cilj hijaba jeste da žena bude čedna, da žena bude duševno pokrivena, tako da kažemo. Da bude povučena, da bude kao dragulj sačuvana – Hijab, neke žene misle, neki ljudi, da se odnosi samo na pokrivanje kose i da žena ima potpuni izbor kako će obući ostatak svog tijela, što je potpuno pogrešno. Islamski hijab obuhvata čitavo tijelo, kao što se to vidi iz ovog prvog uslova e, koji su islamski učenjaci naveli iz ovog ajeta u suri En-Nur. Znači, žena ako želi da se pokrije šarijetski, mora da pita kako da pokrije čitavo svoje tijelo, ne samo e, svoju kosu. Kaže Mufesir Ibn Jarir u značenju ajeta وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ illa ma ظَهَرَ minha i neka ne pokazuju ukrase svoje osim onog što se samo vidi, kaže da se to odnosi na lice i na ruke. Drugi šart hijjaba jeste da hijjab ne bude ukrašen. Da hijjab ne bude ukrašen. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kada je propisao ženama hijjab, želio je da žene sakli, sakriju svoje ukrase. Pa može li se zamisliti onda da da čovjek pokrije ukrase svoje ukrasom da žena pokrije ukrase koje Allah subhanahu wa ta'ala naredi da pokrije, da te ukrase pokrije još većim ukrasom. Kao što se danas može primijetiti kod određenih, određenog broja žena, čiji hijab privlači veliku pažnju prolaznika, koji se obaziru za njom i gledaju u nju, jer je njen hijab previše ukrašen. Ukrašen raznoraznim bojama – ukrašen raznoraznim modnim e, dizajnima i tako dalje. Hidžab žene vjernice treba da bude takav kada prođe putem da se za njom niko ne okrenje. Znači nije cilj hidžaba da žena bude u njemu što ljepša, nego da žena bude što skrivenija i da ne pokazuje ukrase svoje ljudima. Dokaz za ovaj šart jeste govor Allaha subhanahu wa ta'ala u kojem kaže u prethodnom ajetu وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ i neka ne pokazuju ukrase svoje. Kao što smo rekli, ako je Allah naredio ženama da pokriju ukrase, onda ne mogu, ne mogu to one uraditi ukrasema, nego trebaju da se ukrase sakriju nečim što ne prilači pažnju, pažnju ljudi. Treći šart islamskog hijjaba jeste da ne bude hijab providan. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, se yakunu fi ahiri ummeti nisaun kasijatun arijat. Predsudni dan u mom umetu će se pojaviti žene koje će biti obučene, a gole. Kaže poslanik alaihi sallam, ila'anuhunne fe innehunne mel'unat proklinjite ih, one su proklete. U drugom rivajetu stoji da poslanik alaih sallam rekao La jedhulne ljennete, wa la jeđidne rihaha, wa inne rihaha, letuđedu min mesireti keda u keda. Kaže poslanik alaih sallam, neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris, a miris dženeta se čuje iz tolike i tolike daline, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Hafiz ibn Abdul u komentaru hadisa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme govori o ženama koje obuku nešto lagano nešto što ne sakriva njihovo tijelo pa su one obučene imenom ali su u stvarnosti otkrivene Hafsa kćerka Abdurrahmana koji je bio sin Ebu Bekra znači unuka Ebu Bekra radijallahu anha, anhu je jedne prilike ušla kod Aiše koja je bila tetka. Kad je Aiša radijallahu anha ugledala da je imala na sebi prozirnu odjeću pozvala je uzela tu, tu, taj, tu njenu odjeću poderala je zatim je poklonila odjeću koja nije e, providna. Ruhu fi أطويه يا قدس يا قدس ما زال سهم الأمن بالقلب يندس والجروح في أضلعي أضيه يا قدس أمضيه يا قدس أمضي على وجهي على والذل يثقلني لكنني أبدا أبدا ما غالني يأسرني أمضي على وجل والذل يثقلني لكنني Dosta smo naveli tri uslova islamskog hijjaba. Rekli smo da je prvi uslov da žena pokrije čitavo svoje tijelo, drugi uslov da hijab žene ne bude ukrašen, treći uslov smo rekli da hijab ne bude proziran, a četvrti uslov ili šart islamskog hijjaba koji su islamski učinjaci naveli jeste da hijjab bude širok i da se ženino tijelo ne oslikava kroz hijjab. Usame ibn Zaid radijallahu anhu kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme mi je podario jednu jedan, jedan ogrtač koji je bio debel kako kaže Usame e, ibn Zaid radijallahu anhu a taj ogrtač je njemu poklonio Duhje el Kelbi, ashab poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ja sam taj ogrtač podario svojoj ženi, pa me poslanik alaihi sallam jedne prilike upita, a gdje ti je onaj ogrtač? Rekoh mu, dao sam ga svojoj ženi. Reče poslanik alaihi sallam, naredio da ispod hijjaba da ispod njega, ispod ogrtača, obuče još nešto, ja se bojim da se njeno tijelo ne odslika. Ovaj događaj nam prenosi u same Ibn Zaid radi Allahu anhu i iz ovog hadisa poslanika sallallahu alaihi vseleme možemo vidjeti da je poslanik sallallahu alaihi vseleme uputio čak naredio u sami Ibn Zaidu da ide kući i da svojoj ženi naredi da obuče još nešto ispod da ne bi se oslikalo ženino e, tijelo. To nam ukazuje da je od šartova hijaba i to da hijab bude širok i ne bude uzak. Kada god navedemo jedan od šartova hijaba, treba da žena koja nosi hijab ili čovjek koji je odgovoran za neku ženu, treba da pogleda da li je taj šart prisutan kod nje ili kod osoba za koje je on e, odgovoran. Kada pogledamo danas kako se naše sestre oblače, možemo vidjeti da veliki broj naših sestara, nažalost, oblači ono što je suprotno ovom šartu. Možemo primijetiti da veliki broj žena oblači uske pantalone ili uske košulje kroz koje se oslikavaju njihove ruke, pa čak ponekada i grudi i tako dalje. Prije deset godina sam jedne prilike održao jedno predavanje u Zenici. Na tom predavanju sam konstatovao da u Zenici, alhamdulillah, u to doba još nije bilo ni jedne žene koja je oblačila pantalone sa hijabom. Danas, poslije deset godina, nažalost, čovjek mora da konstatuje da je teško naći ženu koja ne nosi pantalone sa hijabom. Šeh Albani, rahimahullah, je muškarcima zabranio da nose uske pantalone. Da, da im se ne bi osikalo tijelo kada klanjaju. Pa šta tek reći za žene koje nose e, usku odjeću? Islam kao vjera ne traži od svojih sljebenika da nose određenu odjeću. Zato poslanik sallallahu alaihi wasallam nije imao posebne odjeće. Nije se razpoznavao Ebu Bekr radijallahu anhu i Omer i druge halife i ashabi poslanika alaih salam su praktikovali sunet poslanika alaih salam i niko od njih nije nosio posebnu odjeću. Kaže se ili prenosi se da, je, da, je, da bi izaslanik nekog od vladara došao poslaniku sallallahu alaihi wasallame i stao među njega u njegovo društvo i pitao ko je od vas Muhammed? ne bi prepoznao poslanika sallallahu alaihi wasallam pa bi mu ashabi rekli ovo je poslanik sallallahu alaihi selleme takođe Omer radi anhu u poznatom događaju kada mu je došao jedan od iz izaslanika jednog od vladara našao ga je pod drvetu kako spava pod glavom grtač i kada ga je vidio ovaj izaslanik začudio se kako, kakav je to halifa koji na takvom mjestu spava i takvu odjeću e, nosi Znači, hijab žene treba da bude širok. Treba da ne odslikava tijelo e, žene kada obuče e, svoj hijab. A kao što smo rekli već, hijab obuhvata čitavo odjeću ženinu. Ne govorimo samo o marami, nego hijab obuhvata i mantil, i košulju, i sve ono što žena, što žena e, obuče. Peti šart islamskog hijjaba jeste da hijjab ne bude namirisan. Da hijjab ne bude namirisan. Ebu Musa el-Ešari prenosi da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Ejuma imra'atin istat'arat فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية bilo koja žena koja se namiriše pa prođe pokraj naroda da oni osjete njen miris ona je bludnica kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme Zeynebe Thaqafije prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao ženama Iza hađađat ihda kunna ila ilal mesđidi, fala taqrabanna tiban Kada neka od vas izađe u džamiju, neka se ne namiriše kaže poslanik sallallahu alejhi ve je e, žene u svoje doba. Poznate događaj Ebu Hurere radijallahu anhu koji je jedne prilike prošao poka jedne žene koja je bila na milisana pa je upitao Allahova, rob, Allahova robinjo u džamiju se krenula? Kaže da. Kaže vrati se kući. Ja sam čuo poslanika alejhi koji kaže bilo koja žena koja se namiriše neće namaz biti priznato dok se ne vrati kući i ne okupa se. Šta te kreći za one žene, djevojke, koje ne da se namirišu pa idu u džamiju radi džamije, nego se na naparfemišu radi noćnih izlazaka, radi teferića, okupljanja sa muškarcima i tako dalje, nema sumnje da je to još još veći haram, još veće udaljavanje od upute poslanika sallallahu alaihi oseleme. Šesti šart islamskog hijjaba jeste da odjeća žene ne sliči odjeći muškaraca. Da odjeća žene ne sliči odjeći muškaraca. Ebu Hurir radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alaihi oseleme prokleo čovjeka koji oblači žensku odjeću i prokleo ženu koja oblači mušku odjeću. Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Lejse minna men tashabbaha bir rijali minan minan nisa'i wala men tashabbaha bin nisa'i minar rijal." Nije od nas ona žena koja se koja bude oponašala muškarce niti je od nas onaj muškarac koji bude oponašao žene. Imam Ezehebi kaže da je oponašanje žena muškarce ili muškaraca žena veliki grije. I navao je to u svojoj knjizi El Kebair ili veliki, veliki eh, grijesi. Također, kažem, kada navedemo ovaj šart, kada pogledamo na naše ulice možemo primijetiti da mnoge naše sestre ne poznaju da griješe ne poznaju šarijetske propise i ne znaju da griješe jer oblačenje pantalona uskih pantalona džinsa sa maramom nije u skladu sa šarijetom prvo te pantalone nisu široke oslikavaju žensko tijelo drugo to je muška odjeća koju žena e, oblači. Sedmi šart ili pretpostavni šart islamskog hijaba jeste da hijab ili odjeća žene muslimanke ne sliči odjeći nevijenica. U našoj vjeri imamo jedno opšte pravilo u kojem se zabranjuje oponašanje nevijenika uopšte u bilo čemu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naveo desetine hadisa u kojima zabranjuje muslimanima da oponašaju nevjernike u namazu, u postu, u hadžu, u nač na, na, u načinu oblačenja, u načinu jela i mnogim drugim stvarima. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je uvijek nastojao da se razlikuje od židova i kršćana i nevjernika. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Khaliful jehude fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim." Kaže poslanik alejhi selam: "Razlikujte se od židova, oni ne klanjaju u svojoj obući niti u mestama." Um Seleme radijallahu anha prenosi da je poslanik alejhi selam postio subotu i nedelju više nego što je postio ostale dane i govorio bi poslanik alejhi selam: innahuma yawma idil mušrikin. To su dva dana, dva praznika mnogobožaca. Wa ana uhibbu an uhalifahum. A ja volim da se od njih razlikujem, govori je poslanik sallallahu alaihi wasallame. Kada pogledamo danas, možemo primijetiti da, nažalost, naše, naše sestre, naše kćerke, ne samo da su napustile islamsku šarijatsku nošnju, nego oponašaju nevjernike onome što je najgore u oblačenju. Danas je teško raspoznati muslimanku i nemuslimanku na putu. Prije se znalo ko je musliman, ako ne. Danas je razlika ostala samo u imenima. Prije se znalo da je žena muslimanka dragulj koji je teško dobiti i teško naći, a danas, nažalost, veliki broj naših sestara su postali obično kamenje na putu i izgubili su tu vrijednost koju im je, koju im je Allah subhanahu wa ta'ala podario sa hijabom, sa islamskim načinom odjevanja. Naše mlađe generacije žude da oponašaju zapadne pjevače i pjevačice i da na sebe obuku ono što oni obuku pa makar to bilo u suprotnosti sa našom vjerom, u suprotnosti sa šarijetom, sa naredbama Allaha gospodara svjetova i poslanika sallallahu alaihi wasallame. Još bolnije od svega toga je što nekada možemo naći i naše kćerke, kćerke naših džematlija koji nisu odgojili svoju djecu, svoje kćerke pa se nisu pokrile. Čak sam čuo da u nas u Bosni postoji i nekih efendija čije žene nisu pokrivene ili čjerke nisu pokrivene, što je nažalost žalostna stvar, žalostna stvar da ti ugledni ljudi koji treba da predvode naš narod pokazuju kako treba da se krše zakoni Allaha subhanahu wa ta'ala na ovim prostorima. I posljednji šart islamskog načina odjevanja jeste da islamski hijab ne, ili odjeća žene muslimanke ne bude odjeća upadna. Ne bude upadna odjeća. Ibn Omer radi Allahu anhu prenosi od poslanika sallallahu alihi wasallame da je rekao Men lebise theube šuhretin fi dunja elbesehu Allahu theube medelletin jeumel qiyameh ko bude nosio upadljivu odjeću na ovom svijetu, na sudnjem danu će ga Allah, će mu Allah dati da obuče poniznu odjeću. Thumme ulhibe fihi naran, zatim će u to odjeći biti zapaljena vatra, kaže poslanik sallallahu alaihi e, wasallame. Kao sam rekao tokom predavanja poslanika alaihi salam, nije imao posebne odjeće, niti njegovi ashabi, nije se razlikovao od ljudi, nije se mogao prepoznati na ulicama Medine da li je to poslanik ili neko drugi od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve wasallame zato danas čovjek treba da izbjegava upadljivu odjeću upadljiva odjeća može biti i jeftina odjeća ako čovjek živi u uglednom društvu i onda se pođe oblačiti oblačiti jeftino i previše skromno da bi bio upadljiv tim ljudima sa kojima u čijem okolini, okolini živi. Također danas kod nas u Bosni od upadljive odjeće može biti i nošenje odjeće drugih naroda kao što je arapska nošnja, pakistanska nošnja koja je bez sumnje upadljiva našem bosanskom narodu i privlači pažnju na onoga koje, koje nosi i taj čovjek bi se mogao dobro zapitati da li se ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme odnosi eh, odnosi na njega. Također žena eh, muslimanka treba da se zapita da li odjeća koju nosim je Allaha radi, da li želim seva pod Allaha ili sam se pokrila što moram pa želim, a želim da izgledam moderno u trendu pa sve ono što ne godi meni, ja prilagođavam sistemu zemlje u kojoj, u kojoj živim.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 Ja pozivam k Allahu, imajući jasno dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minbet. طير في الربا أو لاح فجر كلما فتح زهر أو سرافل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odrećati. Oni će šta žele postići. أولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد Islamska internet stranica Minber الدمع يجري يا إلهي الله